cikin jikinta yana rawa ta jawo hannun Halima tana faɗa mata kin ga mugun malamin nan can a from 6 block Halima ta sauri kallon inda yake tace kin ga kuwa ya kura wa jan ido duk wanda ya shigo yana kallon sa Maryam tace in ban da jaraba me na da ko irin wannan sammako wato don ya kama masu shigowa da abin talla cikin makarantar nan ko Halima ta ce lallai kan ba shi da aiki Maryam ta kuma kallonsa ta ce ina ganin a irin wannan tarabar sammakon ne ya gane ina shigowa da bokitin nan kin san da wuri yake zuwa yanzu dai ai duk tarabar sa ba zai gane na shigo da komai ba Halima ta ce tuwa yaya zabi mu kai wa babu mai gyada Maryam ta ce, ta kawai zane mu wuce aji idan an fito taron sai na fito da abata." Halima ta ce, "Ai hankalinsa baya kan mu muje kawai." Maryam ta ce, "A'a, bari da a fito taron kawai." Nan dai suka wuce zuwa ajin su. Kwanan Maryam wajen hudu tana zuwa da madararta hankalinta a kwance. ana kaɗawa tara za ta wuce wajen su babu mai gida ta zamanta tana cinikinta wace gari ranar juma'a ana kaɗawa ita ce ta biyu a fitowa sai halima da ke bin bayan tana sauri har sun kusa isa wajen baba sai ta ji wata ajinsa tana mata magana a bayanta sai sauri ta juya tana kallon ta yarinya tace Maryam Yakubu wai ki zo in ji wancan malamin Maryam ta saurin bin hannun Bushra da kallo gabanta ne ya mummunan faduwa ganin malamin nan ne yake kiranta da Halima gaba ɗaya jikinta ya ɗauki rawa cikinta har wani irin kululu yake tsabar tsorata gashi ya kura musu ido babu yadda za ta yi ta ba wa Halima da kan halinta haka nan dai ta daure ta bi bayan bishira har inda malamin nasu yake yana tsaye a gindin wata bishiya tana zuwa ta zube a ƙasa ta nil gown ya jima yana kallon ta ita kuwa kanta yana ƙasa ta gagara dagowa cikin wata irin murya ya yace miƙo min jakarki ba musu ta miƙa masa jakar jikinta na ɓari hankali ya zuge tub ɗin jakar ya tura hannunsa a ciki yana lalube shin sai gashi ya fito da katuwar bakan leda cike da kullun madara ya ɗauke madarar sannan ya wurga mata jakar hallata tafanta suna sufewa sai ku ga wasu gungun engineers wato 'yan aji ɗaya. ya kira su suna zuwa ya miƙa musu ledar yace ku je ku raba bai bi ta kan Maryam ba ya juya ya nufi ofishin malamai wato safrum room yaban Maryam a tsugunna a wajen ba ta san lokacin da wani irin kuka ya zo mata ba tana duke a wajen tana yi Halima da Bilkis Alhatu da sun san da malamin ya kira ta suke tsaye a can gefe suna kallon su suna ganin ya bar wajen suka ƙara so gurinta suna tambayar ta ba dai ya sake rabar da madarar fa Maryam ta daga kanta a hankali cikin kuka Bilkis ta ce kai amma dai mutumin nan ba shi da kirki Me yasa yake haka ne dan Allah Halima ta ce sa ido mana ina ganin ya riga da yayi makin ɗinta ne kawai kuma dan haka ƙarfi da yaji yake so ya hana ta shigowa da madaran nan to ko yaushe za ka zauna kana wahala sayan abu da kuɗinka ana rabarwa waɗansu can dan mugunta Bilkisu ta ɗago da Maryam da ƙyar tana kuka gaba ɗayansu suka koma aji a wannan ranar mataran da ba a yi da su ba kenan da suka koma gida ma Halima ce ta iya mayarwa da gwagwa yadda aka yi ita kan Maryam ta gagara magana ma Gwagwama cewa sai ka haƙura da kai madarar makarantar tunda ya riga ya saka mata ido. Ta san ko a cikin ta ta saka wata rana sai gani kuma zai karɓa. Ita ma Maryam ta ƙudura aniyar ba za ta sake kai madarar makarantar ba. Ballan tana ya rinƙa gani yana kawo mata asara. Kusan fiye da sati ba ta kaiwa ta ma daina ƙullawa kwata-kwata. sosai yara suke yawan shigowa suna tambaya ko da akwai a makarantar islamiyya ma ana tambayar ta anan ba a hada kaiwa shi ne ta roki gwangwan akan dan Allah ta sake ƙara mata jari mana za ta dinga kullawa tana kaiwa islamiyya Gwaggo ta ce a'a ne rama ni ina ganin dakin haƙura hakura da kullakullan nan tunda malaman ku ba so suke yi ba tamarare ce mata tace ai ba makarantar boko ba zan kai ba islamiya kan kai a nan kuma ba a hana kaiwa goggo ba ta son bacin ran Maryam ko kaɗan. haka nan ta sake ɗaukar kuɗinta ta ce ta auno wata kusan kwana goma Maryam na yan ƙulle-ƙullenta har ajiyar yan kuɗi take abinta hankalinta a kwance ba ta fargabar ko za a karbe a raba ta da ɗan jarin nata Kwasan, ranar a daidai kofar wani ɗan ƙaramin gida mai kyau yana zaune shi da wani mutum da gani mai gadin gidan ne Maryam bata sanya aka yi, ba a kawai sai ganin ta tai a cikin nasa ya mata wannan kallon na raini da ya saba mata idan zai cuce ta. ji sai gabanta yayi mummunar faduwa sai saurin dauke kamta tamkar bata ganshi ba tana kokarin ta cewa Halima su tsallaka ɗaya bangaren bakin ta bai kai ga buduwa ba sai ta ji da ƙarfi yana faɗin you come here wato ke so nan Maryam ta diri diri ji ta tamkar ta tura da gudu amma ina ba za ta iya ba domin yana dab da su ita Halima kamar bata ganshi ba ma kwata kwata sai yanzu da yayi magana Maryam babu yadda za ta yi haka nan ta nufi inda yake a zaune shi da mai gadin su tana zuwa gabansa ta yi saurin tsugunnawa sannan ta tura masa bokitin a gabansa kanta a ƙasa shi kwa kallon ta kawai yake yi zuwa can ya kwafa sannan ya ce mata juye nan ya nuna mata ƙasa ba tare da tayi yi musu ba ta buɗe bokitin ta juya madarar a ƙasa bai kalle ta ba yace ta ki tafi ita ma bata ce komai ba ta miƙe ta karkaɗe rigarta ta ɗauki bokitin ta bar wajen yau Allah ya bata dauriya ta iya kuka ta kuma gagara cewa Halima komai saboda yadda wani abu ya so ya tokare mata wuyanta ita ko Halima sai faman masifa take tana faɗin to shi menene nufin sa ne yanzu ai ba a cikin makarantar da yake ikon da kike ba har da sai tsaya ya karɓe miki kayanki wannan ma ai ya zama zalunci wallahi kuma da ni ce da ba zan ba ba sai dai duk abin da za a yi ayi a gurin Maryam ta kalli Halima ta ce ke ba ki gane mu nufin mutumin nan bane yadda na lura da shi ina ganin so yake duk inda ya ganni da madarar nan ya ci mun mutunci in ba haka ba yaya zai ganni akan titi ya saka ni down sai macin san manufarsa sai a lokacin wani irin hawaye mai sati ya zubo mata Halima ita ma aikin bakin bacin rai kasa magana ta yi haka suka je makarantar har aka taso su babu kulwala a tare da Maryamu zaune a barandar gwaggwa suna cin tuwon dare ita da Halima Haliman tana mayar wa da gwaggwa yadda aka yi Gwaggwa ta ce to ni na rasa irin wannan abu da wannan na wannan malami na ku Halima ya hana ta sayar da madaran nan a makarantar ta boko to yanzu islamiyyar ma nema yake ya hana ta kaiwa ai ba a kasa saboda haka gobe idan Allah ya kai mu tare za mu tafi makarantar da ku in je in ba shi hakuri da ni wannan abu ya ishe Maryam ta saurin cewa a a gogo ki tsale shi ni na san ko kin je ma ba sauraron ki zan yi ba domin yadda na lura da shi so kawai yake ya ce mun mutunci a duk lokacin da ya ganni da madaran nan goggo ta ce ke ni rufe min baki yaushe za a bari ne sai abu ya bata tukunna in ban tsaye da abu ba kullum haka za ki zo ki saka ni a gaba kina yi min kuka mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shi